سوره انکبوت تقریبا آخرین سوره مکه هست هشتاد و پنجمین سوره هست گفتیم سوره های مکی چند تا هستند؟ هشتاد و پنج تا هستند هشتاد و پنجمین سوره هست که بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم نازل شد مناسبت این سوره اولا این سوره را سوره انکبوت میگویند چون در این سوره الله عزوجل تشبیه داده عبادت غیر خدا را به انکبوت انکبوت برای خودش خانه درست میکنه ان اوهن البیوت لبیت الانکبوت از میان خانه ها ترین خانه خانه انکبوت است که با فوت شما هم خراب میشه لذا کسانی که دل بستن به عبادت غیر الله اونا فرض کن خانه بسان انکبوت ساختن برای خودشون یعنی از بین میره هیچ به درد نمیخوره از خود به خدمت شما مناسبت این سوره با سوره گذشته در سوره قصص ما خواندیم که موسی علیه صلات و السلام به خاطر توحید چه مصائبی برداشت کرد چه سختی هایی چه جلاوتی نهایی چه هایی چه شکنجه هایی از قوم از سوی فرعون بر نزدیکان موسی پیروان موسی علیه الصلاة و السلام همه این مشکلات و مصائب آمد موسی تحمل کرد حالا در سوره انکبوت میخوانیم که ای مؤمنان شما هم تحمل کنید برای شما هم مشکلات می آید این نیست که مشکلات فقط برای موسی و برای بنی اسرائیل بود مشکلات برای همه می آید همه باید تحمل بکنند لذا الله تعالی می فرماید شما پنداشتید فکر کردید که بگید آمنا بس کافیه من ایمان دارم نه امتحان میاد این آمنا اول خطه اول کار هست تازه ایم ارز کنم که امتحانات آمنا وقتی که بیاد اونجا باید تحمل کنی عزیزان در راه دین و در راه حق ماندن سختی دارد این چیزی که برداشت ما از احوال گذشتگان است تو قرآن هم میخانیم در تاریخ هم شما میخانید در طول تاریخ اهل حق مشکلات داشتند اهل حق همیشه در تهدیدند همیشه تحت فشارند همیشه تحت رعب و وحشتند شما نگاه بکنید زندگی انبیاء اینجا میاد خداوند از رکوع بعدی شروع میکنه از نوح آغاز میشه تا ابراهیم ببینید چه سختی های کشیدند پس اهل حق همیشه گویا الله عزوجل نمیخواد در این دنیا اهل حق راحت باشند گرچه راحتی هم برایشون هست اما مشکلات هم برایشون هست پس اینکه میخواهید اهل حق هم باشید و هیچ مشکلی برای شما نباشه این محال است مشکلات هست ولی اگر واقعا اهل حق باشیم باید با مشکلات دست و پنجه نرم کنیم صبر کنیم استقامت کنیم الله نصرت میکند لذا الله می الف لام احسب الناس ان یترکو آیا پنداشتن مردم فکر کردن مردم ان یترکو اینکه به حال خود رها می شوند به حال خود گذاشته می شوند ان یقولوا آمنا اینکه بگویند آمنا ما ایمان آوردیم بعد از اینکه بگویند آمنا اونها به حال خود را می شوند و هم لا یفتنون اونها به انواع مصائب گرفتار نمی شوند به انواع فتنه گرفتار نمی شوند یا اینکه اونها امتحان نمی شوند آیا فکر میکنند دیگه امتحانی نیست نخیر وقتی که گفتی آمنا وقتی که گفتی لا اله الا الله مشکلات شروع میشه چگویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را راه توحید مشکلات داره تمام شرک و اهل شرک بر علیه تو هستند تمام شیاطین جنی و انسی سعی میکنند تو را اذیت بکنند لذا فکر نکنیم که امتحان نیست امتحان هست ولقد فتن الذين من قبلهم الله می فرماید همانا ما امتحان کردیم کسانی که قبل از اینها بودند انسانهایی که قبل از اینها بودند همه را ما امتحان کردیم فلیعلمن الله الذين صدقوا حتما حتما خدا میخواد مشخص بکند علم خدا به معنی چیه ظهور است خدا ظاهر میخواد بکنه نشان بده صادقین کی هستن کاذبین کی هستن خدا خودش میدونه خدا عالم الغیب هست خدا علیم به ذات صدور هست اما خدا میخواد چیکار بکنه به همگان نشان بده فلا الله الذين صدقوا حتما حتما الله نشان میده کسانی را که صادق هستن در قول امامنا صدقو پایینش بند فی قول امامنا در ادعای امامنا کی صادقه خدا میخواد نشون بده منافقین وقتی که رفتند در کنار رسول الله دیدن خیلی سخته از اونجا فرار کردن جنگ نکردن در تبوک هر یک یک بهانه آورد و خودش را عقب کشید اینجا خدا نشون میده این منافقه این دنبال چند درهم و دینار دنبال رضای خدا نیست فليعلمن الله الذين صدقوا الله عز وجل نشان میده ظاهر میکنه کسانی را که صدقو در قولشان آمنا صادق بودند وليعلمن الكاذبين و حتما حتما خدا مشخص میکنه کاذبین را ببینید در این سوره برای مشکلات ما دو تا ادعا میخوانیم اول اینکه ای مؤمن بر تو مشکلات میاد بر تو سختی میاد صبر کن دوم اینکه ای کافر ای مجرم ای ظالم تو که اهل حق را اذیت میکنی تو فکر میکنی خدا تو را عذاب نمیده برای تو عذابم میاد لذا اون اولین بود مدعای اول بود که خدا فرمود امتحان میاد این مدعای دوم ام حسب الذين يعملون السيئات آیا می پندارن کسانی که اعمال بد می کنند کفر و شرک می کنند معاصی می کنند ان یسبقونا اینکه اونها از پیش ما در میرند سبقت میگیرن یعنی چی در میرند سا ما یحکمون اگر اینطور فکر میکنند بسیار بد فیصله میکنند بسیار بد قضاوت و داوری میکنند و الله تعالی میفرماید که اون اجلی و مدتی که خدا تعیین کرده هم میاد هر کسی که اعتقاد دارد باورش بشه منتظر بشه من کان یرجو لقاء الله هر کسی که اعتقاد دارد امید دارد به ملاقات الله فان اجل الله لآت همانا اجل الهی یعنی مدتی که خدا تعیین کرده لآت می آید و هو السمیع العلیم الله هر چیز را شنواست اگر شما مجاهده قولی بکنید هم الله شنود العلیم اگر شما مجاهده فعلی بکنید مجاهده بدنی بکنید هم الله میداند شما چقدر برای دین تحمل میکنید سختی میکشید خودتون را به زحمت میندازید الله همه را میداند من جاهد فانما یجاهد لنفسه ببینید خداوند که میگه من امتحان میکنم امتحانات خدایی چی هستند همه نوع امتحانات مثلا هجرت کردن وقتی نیاز میشه که در این ملک در ملکی که مثلا کسی زندگی میکنه دینش در خطره باید باغش را بذاره زمینش را بذاره خانهش را بذاره بره اهل و ایالش را برداره بره دینشون را حفاظت کنه این سختی هست مجاهده جهاد کردن در راه خدای عزوجل شهوات را ترک کردن خوب گوش کنید شهوات را کنار گذاشتن به طاعات محکم چسبیدن و طاعات را استقامت کردن انواع مصیبت ها که برای انسان میاد مریضی میاد عزیزان را از دست میدیم همه اینها را تحمل کردن همه اینها هستند خداوند با چه امتحان میکنه انه تعالی یمتحنهم خداوند بندگان خودش را امتحان میکند به مشاق تکالیف با تکالیف سخت البته هر یکی از ما تنبلی ما را الله در نظر میگیره الله بسیار رحمان و مهربان است تنبلی ما را در نظر میگیره به اندازه ارزه ما ما را امتحان میکنه به اندازه سختی هایی که گذشتگان داشتن نمیکنه هر کسی را امتحان میکنه یمتحنهم بمشاق التکالیف تکالیف سخت کل مهاجره مثل هجرت کردن والمجاهده جهاد کردن و رفض الشهوات کنار گذاشتن شهوات و وظائف الطاعات و بطاعات عمل کردن و فنون المصائب انواع مصیبت ها فی الانفس والاموال در نفس و مال لیتمیز المخلص من المنافق این همه سختی ها را خدا میاره تا مخلص از منافق جدا بشه مشخص بشه و راسخ فی الایمان من المتزلزل فی اونی که در ایمان راسخ الایمان است و اونی که تزلزل دارد و تزبزب دارد اینا از هم دیگه جدا بشن پس هر یکی را خداوند بر اساس اون چی که انجام میده با او برخورد میکنه لذا الله میفرماید و من جاهد فانما یجاهد لنفسه هر کسی جهاد میکند صبر میکند و من جاهد ای جاهد فی الدین در دین خدا جهاد می کند یا مجاهده می کند چون سوره مکی هست هنوز جهاد فرض نشده میشه به اون معنا هم کرد سختی ها را تحمل می کند در دین و صبر علی القتال کفار بر جنگ کفار صبر می کند و اعمال طاعت طاعات خوب انجام میده فانما يسعى لنفسه ای ثواب ذالک کله لو هر چی کرده برای خودش کرده برای خودش ذخیره میکنه برای خودش جمع میکنه سودی به خدا نمیرسه فایده به خدا نمیرسه الله میفرماید و من جاهد فانما یجاهد لنفسه هر کسی جهاد میکنه جز این نیست که جهاد میکنه برای خودش ان الله لغنی عن العالمین همانا الله عزوجل غنی هست بینیاز هست از همه عالمیان از همه جهانیان والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم ولنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين در آغاز این سوره مبارکه سوره انکبوت ذکر گردید و عرض شد که در این سوره دو موضوع عمدتا مطرح میشه یکی اینکه در راه الله عزوجل تکالیف و مشقت ها و مصائب می آید همیشه بوده و خواهد بود ام حسب احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا و هم لا یفتنون آیا مردم بر همین پندار هستند بر همین تصور هستند که هیچ امتحان و آزمایشی از سوی پروردگار نمیاد قطعا میاد این مطلب اول و مدعای اول بود و دومین کسانی که مؤمنین را اذیت و آزار میرسانند اونها هم فکر میکنه خدا با اونها کار ندارد اونها رها شون به حال خودشون هیچ آسیبی هیچ عذابی برای اونها نیست ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا اینا فکر میکنند که از پیش ما در میرند اونها فکر میکنند که به کارشون کاری نداریم سا ما یحکمون اگه اینطور فکر میکنن بد فکر میکنند بعد از اون الله تعالی بیان فرمودن که مؤمن وقتی که اعتقادی و ایمانی به ملاقات الله دارد به روز آخرت دارد روز معاد دارد اون قطعا می و هر کسی که مجاهده می کند سختی تحمل می کند اون برای خودش هست از این به بعد آیه که خواندیم بشارت برای هم مؤمن هست والذین آمنوا و عملوا الصالحات آنهایی که ایمان می آورند و عمل صالح انجام می دهند لنکفر عنهم سیئاتهم دوتا پاداش برایشون هست یکی دفع مذرت دوم جلب منفعت اولین دفع مذرت لنکفر عنهم سیئاتهم ما سیئات را کفاره می گردانیم یعنی جزای سیئات را هیچ مشکلی هیچ مصیبتی برای اونها نخواهد بود همه را خداوند کفاره میگرداند و دومین جلب منفعت هست ولنجزینهم احسن الذي كانوا يعملون اونها را جزای نیک میدیم پاداش میدیم پاداش بهترین اعمالی که اونها عمل میکردند الله میفرما ما به اونها میدهیم و وصینا الانسان بوالديه حسنا در ادامه علاوه از حق الله توصیه به حق الناس که در رأس حق الناس حق والدین هست اون را الله تعالی ذکر می فرماید و وصینا الانسان بوالديه حسنا ما انسان را وصیت کردیم که بعد از اطاعت خدا اطاعت والدین هست نسبت به والدین رفتار خوب داشته باشند رفتار نیک داشته باشند اما اون اولین که حق الله است اینقدر مهم است و اینقدر برجسته هست که اگر همین والدین که خدا وصیت کرده از این والدین حرف شنوی داشته باشید اگر این والدین یه وقتی اینا کرده در مسیر غلط بودند و تلاش کردند که انسان بره در مسیر شرک بره در مسیر کفر در اون صورت نباید از همین والدین اطاعت کرد و این لتشرك لتشرک بی اگر اینا تلاش کردند هر دو تا که شما شریک بگیرید با من ما لیس لک ما علم اون معبودانی و اون خدایانی که نیست برای شما نسبت به معبودیت اونها هیچ نو علمی خدایان باطل خدایان از کنم که پوچ اگر تلاش کردند که اونها را با خدا شریک بگیری فلا تطعهما از این والدین اطاعت نکن حرف شنوی داشته نباش چرا؟ چون که بازگشت نهایی شما پیش من است الی مرجعکم فقط و فقط بسوی من است بازگشت شما فانبئکم بما کنتم تعملون اون وقت من شما را خبر میدهم اونچه که شما عمل میکردید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لذا ادامه همون بشارت که الله میفرما کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند لندخلنهم فی الصالحین ما حتما اونها را داخل میگردانیم در صالحین ببینید کسانی که عمل میکنند عمل صالح انجام میدهند او خودش صالح است ایمان دارد و عمل صالح لندخلنهم فی الصالحین معنیش چیه که اونها در صالحین داخل میگردانیم مفسرین میفرمایند که این صالحین یک درجه ای هست یک مرتبه ای هست مرتبه صالحین در بهشت این مال دنیا نیست لندخلن نام فی صالحین یعنی در بهشت در لیست صالحین و در اون مرتبه صالحین اینها را قرار میدیم معلوم میشه که در بهشت صالحین یک جایگاه ویژه دارن و من قبلا هم خدمت شما عرض کردم که صالحین باز دو مرتبه هستن یکی درمیان انبیاء انبیا یکی درمیان عامه معلوم میشه که همه اینها سلسله مراتبی در بهشت الله عزوجل دارند و من الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذی فی الله از این به بعد زجر هست بر منافقین اولا عنایت داشته باشید که این سوره سوره مکی هست شما قبلا خواندید و سوره مکی و آیه درباره منافقین بر همین اساس مفسرین میفرمایند که منافق فقط در مدینه نبود در مکه هم منافق بود در مکه هم منافقینی بودند این منافقین کیا بودند اینا کسانی بودن که همینطور که این آیه گفته ایمان می آوردند اما سختیار را تحمل نمی کردند تا فشار می دوباره به سوی کفر می رفتند تذبذب داشتند در ایمان خودشون دوباره مسیر شرک را انتخاب می کردند اینها را قرآن میگه منافق و حال ببینید مناسبتش با گذشته ما در این سوره خانده مثلا موضوع این سوره بود که ما سختی ها میاد احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون مردم بر این پندار هستند که امتحانی نیست امتحان هست پس اینهایی که در مکه هستند امتحان وقتی که میآید بر نگردند دوباره به سوی کفر نروند اگر رفتن اینا منافقین هستند لذا باید سختی ها را تحمل کنند باید مشکلات را تحمل کنند وقتی که از طرف الله تعالی امتحانی مقرر میشه امتحانی میاد و در مقابل کوف سختی میکشیم نباید اونجا ضعیف بشیم و اونجا در مقابل شکنجه ها و سختی های اونها زود برگردیم و زود ارز کنم که اقرار کنیم همین الله تعالی میفرماید که و من الناس من یقول آمنا بالله بعضی از مردم هستن کسانی که میگوین آمنا بالله ما به خدا ایمان داریم فاذا اذا فی الله زمانی که اذیت و آزار میشه درباره الله یعنی درباره دین خدا درباره توحید خدا فی توحید الله تفسیر مدارک نوشته جعل فتنه الناس كعذاب الله قرار میده او ایزای مردم را مثل عذاب خدا مردم که اذیت میکنه عذاب مردم کجا و عذاب خدا کجا مردم اگر چهار تا شلاق میزنه خودشون خسته میشند اونها این اذیت و آزار مردم را مثل عذاب خدا قرار میدند یعنی تحملش نمیکنن انسان در مقابل عذاب خدا تحمل ندارد ولی اذیت مردم نسأل الله العافیه ولی وقتی بیاد باید تحمل کرد ای نزلوا ما یصیبهم من اذیتهم منزلت عذابه تعالی فی الاخره این شکنجه این مصیبتی که از سوی کفار میاد این رب مثل چی قرار میده اصلا گویی که در آخرت برایشون عذاب آمده همین قد سخته برایشون به همین خاطر تحملش نمیکنن فجزعوا من ذلك ولم علیه عليه وَأَطَاعُوا الناس وَكَفَرُوا بالله تعالی مردم که اذیتشون میکنه داد و فریاد میکنند صبر نمیکنند اون وقت از همین مردم شکنجگر اطاعت میکنند وقتی که اطاعت بکنند دیگه کفر میکنند لذا الله میفرماید جعلوا جعل فتنه الناس كعذاب الله اما همین این خسرت منافق همینه همین فرد وقتی که برایش چی میآید برایش نعمتی برایش فتحی زفری موفقیتی ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم اگر یاری بیاید برای شما از جانب ربت حتما حتما میگویند ما با شما ایم در دین و ایمان و عقیده اولیس الله باعلم بما فی صدور العالمین مگر خداوند نیست این رد اون ادعایشون است اون که گفته انا معکم مگر خداوند عالمتر نیست به اون چیزی که در دل همه عالمیان است خدا از دلشو میدونه اینا اگر مخلص باشن هم خدا میدونه نیستن که اینطور زود برمیگردن يعلمن الله الذين آمنوا منكم يعلمن المنافقين این حکمت مصائب است ما در گذشته خواندیم که مشکلات میاد مصائب میاد مصائب برای چی میاد مگر خدای عزوجل قادر نیست جلوی مصائب را بگیرد قطعا قادر است ولی الله تعالی به وسیله مصائب مؤمن مخلص را و منافق مرائی را جدا میکند مشخص میکند ظاهر میفرماید ولا يعلمن الله الذين آمنوا منكم حتما حتما الله ظاهر میفرماید قبلا خواندیم علم به معنی ظهور است کسانی را که ایمان آوردن شما خالصان ایمان آوردن وليعلمن المنافقین و حتما حتما الله ظاهر می فرمای منافقین را یعنی يعني ما فی صدور هؤلاء من النفاق و ما فی صدور المؤمنین من الاخلاص اینا را خدا ظاهر میکنه این مخلص او منافقی وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم اینجا خدای تعالی سرزنش هم میفرمند و هم تخویف اخروی است برای کفار کفار در مکه مکرمه شکنجه میدادند مسلمانان را اذیت میکردند و وقتی که استقامت مسلمانان را میدیدند بعضی از اونها میگفتند که شما برگردید به همین دین گذشته به دین ما برگردید هر عذابی باشه هر مصیبتی در آخرت باشه ما دوش بگیریم ما بگردن بگیریم ما اون را قبول میکنیم بر ما بیاد ولی شما برگردید به دین خودتون خداوند عزوجل میفرمه وقال الذين كفروا کفار گفتن للذین آمنوا به مؤمنین که اتبعوا سبیلنا دنبال کنید راه ما را یعنی راه کفر راه شرک ولنحمل خطاياكم این امر هست به معنی خبر است ما باید حمل کنیم یعنی حمل میکنیم حمل میکنیم گناهان شما را هر چی که گناه شما بدون ما شما برگردید خداوند عزوجل این اینطور نیست که کسی از گناه دیگری حمل کند ولا تزر وازرتون وزر اخرى قبلا خاندید ازا می فرماید وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء نیستن آنها حامل از خطایا انها هیچ چیزی هیچ چیزی از گناهان انها حمل نمی کنند انهم لکاذبون همانا انها دروغ گویند در این قول خودشون دروغ میگویند ولا يحملن اثقالهم و اثقالم مع اثقالهم حتما حتما حمل میکنم بارهای خودشان را و بارهای همراه بار بارهای خودشون ببینید همین الان خاندیم که وما هم بحاملین من خطایاهم من بشه و حال اینجا میخوانیم که حمل میکنن بار و گناه خودشون را و بارهای دیگر وقتی که بارهای دیگر در حالی که آیه قبل میگه بارهای دیگری حمل نمیکنن به چه معناست ببینید تطبیق بین این دعای اینه که این کافر مزل این کافر که او را گمراه کرده بار او را بار گناه او را کفر او را شرک او را به نمیگیرد اما خودش دو برابر بار به دارد هر دو برابرش مال خودش است یکی همین که گمراه بود وال بود و یکی اینکه دیگری را گمراه کرد مزل بود پس دو بار به این معنی هست نه اینکه گناه او را به عهده بگیرد گناهی که او را گمراه کرده گناه مظلیت را یکی گناه ظال است و یکی گناه مزل بودن است ولا يحملن اثقالهم و مع اثقالهم حتما حمل میکنند اینها بارهایشان را و بارهای دیگری هم را با بارهایشان وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون در روز قیامت حتما حتما بازخواست میشند حتما حتما سوال میشند اما كانوا یفترون از آنچه که افترا میگفتند دروغ میگفتند میگفتند که بار گناه شما به دوی شما از این دروغشون از این افترایشون سوال میشند ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا خمسین عاما ما در آیات گذشته خواندیم که مشکلات هست مصائب هست سختی ها هست لذا سختی ها را باید تحمل کرد در این سوره همین می که برداشت کنید مؤمنین تحمل کنید و موضوع دوم این بود که اونهایی که برای مؤمنین مشکلات میارند آفت میارند مصیبت میارند اونا فکر نکنند در میرند اونا فکر نکنند به حال خودشون رها میشند اونا را خدا هم به اشد مجازات گرفتار میکنه حال از این به بعد نمونه میخانیم نمونه که ببینید مؤمنین گذشته چه مشکلاتی تحمل کردند در رأس سیدنا نوح علیه السلام سیدنا نوح را الله تعالی در این آیه میفرمه فلبس فیهم الف سنه الا 50 عاما در میان اونها هزار سال ماند پنجاه سالش کم 950 سال 950 سال قبلا گفتم گفتنش آسان است به زبان آوردنش سبکه اما وقتی که انسان نگاه می میکند واقعا این مدت طولانی زجر کشیدن رنج کشیدن سخته 950 سال نه 9 سالش هم انسان نمیتونه یکی یک سال تو زندان دو سال تو شکنجه است اصلا تحمل ندارم دو سال تمام من سختی کشید این پیامبر الله 950 سال همش با مردم کلنجار رفت همش جواب رد شنید همش توهین شد همش تمسخر شد و همش مردم پشت دادند لذا ببینید مسائب در راه خدا اونایی که تحمل کردند چگونه تحمل کردند ولقد ارسلنا نوحا الى قومه همانا ما فرستادیم نوح را بسوی قومش فلبث فیهم الف سنت الا خمسین عاما ماند در میان اونها هزار سال مگر پنجاه کم پنجاه سال کم فاخذهم الطوفان این متعلق به مدعای دوم است مدعای دوم چی بود؟ ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا کسانی که بد عمل میکنن فکر میکنن از پیش ما از عذاب ما در میرند نه فاخذهم الطوفان ببین اونها را چطور مؤاخذه شدن چطور خداوند مؤاخذهشون کرد و ظالمون در حالی که اونها و ظالمون و مشرکون ابن عباس میگه این نتیجه تحمل هست نتیجه صبر هست نتیجه استقامت هست، متعلق به مدعای اول سختی میاد اما نهایتش نجات نهایتش آزادیه فانجیناها هو اصحاب السفینه ما اورا نجات دادیم و اهل کشتی را هم نجات دادیم و جعلناها آیتا للعالمین ما قرار دادیم اون را آیه و نشانی برای همه جهانیان درسی برای همه جهانیان تا به امروز هر واعظی هر مقرری هر نویسندهی کاتبی به عنوان الگو داستان نوح را و غرق قوم نوح را و حلاکت اون را ذکر می کند پس وجعلناها آیت للعالمین و بعد از نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام برای ایشون سختی آمد برای ایشون هم مشکلات آمد مشکلاتی که ابراهیم تحمل کرد اینا واقعا الگو هستند اینا نمونه هستند مشکلاتی که ابراهیم تحمل کرد چقدر زیاد بود و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ابراهیم زمانی که به قومش گفت ای قوم من فقط و فقط الله را عبادت کنید واتقوه از او بترسید شرک نکنید ذالکم خیر لکم این کنتم تعلمون این برای شما بهتر است این یعنی چی ترک شرک و عبادت محض الله این برای شما بهتر است اگر شما بدانید چرا چون که شما که شرک میکنید نه این دروغیه که شما خودتون درست کردید شما خودتون خلقش کردید انما تعبدون من دون الله اوثانا جزی نیست انهایی که شما بغیر از الله عبادت میکنید بتهاي هستند و تخلقون افکا و ایجاد میکنید دروغی را دروغی سر هم کردید ان الذين تعبدون من دون الله همانا انهایی که شما پرستش به بجز الله اونا کاری هم نیستند قدرتی هم ندارند مالک رزق شما هم نیستند لا یملکون لکم رزقا برای شما مالک رزق نیستند یعنی هیچ نوع عطایی ببینی هر چی رزقه هر چی خدا بده اون رزقه شما دعا میکنی اللهم ارزقنی علما نافعا همین علم هم یک رزقیه مال رزقیه توفیق رزقیه رزق به معنی عطا اونا هیچ عطایی را نمیتوانم بدند فابتغوا عند الله الرزق رزق را بخشش را عطا پیش خدا طلب کنید و فقط الله را عبادت کنید وشکرو له شاکر او باشید شکرگزار او باشید چرا الیه ترجعون فقط به او برگردنده میشوید بازگشت شما رجوع شما به الله عزوجل است و ادامه تسلی هست برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و ان تکذبوا فقد کذب امم من قبلكم اگر شما تکذیب میکنید اشکالی ندارد پیشینیان هم تکذیب کردند اممی قبل از شما هم تکذیب کردند اونها هم پیامبرانشون را انکار کردند دعوتشون را رد کردند اما کار پیامبر ما این نیست که شما را بالاجبار هدایت کند شما را بالاجبار مؤمن کند و ما علی الرسول الا البلاغ المبین بر رسول نیست مگر رساندن آشکار شفاف واضح پیام الله عزوجل را برساند اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده ان ذلك على الله يسير در اینجا الله تعالی استدلال ذکر می فرماید این استدلال استدلال عقلی هست بر بعثت بر زنده شدن بعد از مرگ الله می فرماید زنده شدن بعد از مرگ را قیاس کن بر زنده شدن در ابتدا در ابتدا کی خلق کرد الله الله توانایی خلق اولی را داشت آیا توانایی خلق دوم را ندارد به طریق اولا اولا یرو نمی بینن کیف یبدی الله الخلق ابدا یعنی از آغاز بدون الگو چگونه الله تعالی ابتدان پیدا کرد مخلوق را ثم یعیدو پس او بر میگرداند مخلوق را دوباره درست میکند ان ذلک علی الله یسیر اعاده بر خداوند آسان است همون گونه که ابتدا بر خدا آسان بود الله عزوجل نه اعاده برش مشکل است نه ابتدا برش مشکل است هر گاهی با یک کن ایجاد میکند اما شمایی که انکار میکنید شمایی که باور ندارید شمایی که قبول ندارید بری بگردید اقوام گذشته قبل از شما کسانی که منکر بودند کسانی که نپذیرفتند انجام و عاقبتشون چی شد شما نمی ترسید از اون انجام قل سیرو فی الارض بگو سیر کنید در زمین فانظرو ببینید تماشا کنید کیف بدا الخلق چگونه الله تعالی از ابتدا آغاز از آغاز خلق را آغاز کرده یعنی ابتدا این یک استدلالی هست الله تعالی ذکر استدلال حسی می خودتون برید خلق را نگاه کنید و یک روزی همین نبود چطور الله پیداش کرد اون استدلال قیامت نبودین ثم الله ينشئ النشأة الاخره سپس الله ایجاد میکند ایجاد دیگری پیدا کردن دیگری ان الله على كل شيء قدیر خداوند بر هر چیزی قادر است این علتش هست لذا وقتی که پیدا بکند خدای عزوجل اون وقت بدون هدف پیدا نمی کند پیدا بکند برای جزا پیدا می کند برای کیفر اعمال پیدا می کند برای عذاب دادن یعذب من یشاء و یرحم من یشاء عذاب میده هر کسی را که بخواد و رحم میکنه بر هر کسی که بخواد و الیه تقلبون فقط و فقط به سوی او برگردانده شوید وما انتم بمعجزین في الارض ولا في السماء نیستی شما عاجز کنندگان الله در زمین و نه در آسمان نمی شما غائب بشید نمی مخفی بشید و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصير برای شما بجز الله نیست هیچ حامی هیچ کارسازی نیست ولا نصیر و هیچ مددگاری و یاوری نیست بغیر از الله هیچ که نیست والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته وهال إن مصداق يعذب من يشاء شما الان خادی يعذب من يشاء ويرحم من يشاء يعذب من يشاء كيه والذين كفروا بآيات الله کسانی که کفر کردن نسبت به آیات الله و لقائه و نسبت بالخصوص به ملاقات الله بالخصوص زنده شدن بعد از مرگ اولئک یئسوا من رحمتی اینها در اون روز دیگه ناامیدند از رحمت من کفر کردن بالاتر از کفر جرمی وجود نداره و اولئک لهم عذاب علیم اینها برایشون عذاب دردناک است فما کان جواب قومه ببینید این تتمه داستان ابراهیم است و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله الى آخری این تمام سخنرانی ابراهیم بود در وسط آمد جمله معترضه اما ابتدا ما سخنرانی ابراهیم را داشتیم که ای مردم اینایی که شما پرستش میکنید اینا تراش دست خود شما هستند خلق دست خود شما هستن اینا خلق افکی هم هستن دروغ هستن شما خودتون درست کردید اما با این سخنرانی بلیغ با این استدلالات غانع کننده ابراهیم علیه السلام پاسخ قوم چی بود؟ قوم آیا غانع شد؟ پذیرفت؟ الله می فرماید فما كان جواب قومه الا ان قال اقتلوه او حرقوه جواب دیگه نبود مگر گفتم بکشید او را یا بسوزانید خلاصه برای سوزندنش تدبیر کردند آتش افروختند آتش روشن کردند فانجاه الله من النار الله او را از آتش نجات داد آتش داخل آتش رفت اما در داخل آتش سالم تندرست بدون یک خال سوختنی برگشت ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون در این انجاء ابراهیم و معجزه‌ای که برای ابراهیم شد آیات بیشماری هست نشاناتی هست نشانات دال بر قدرت الله دال بر وجود الله اما برای قومی که ایمان میارند کسانی که ایمان نمیارند توجیهات غلط میکنند توجیهات نادرست میکنند مثلا میگن جادو فلان اما ابراهیم علیه السلام به اونها چی گفت الان این گفته ابراهیم چه قبل از دخول نار است چه بعد از دخول نار است وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا ابراهیم فرمود جزی نیست که آنچه که شما گرفتید بغیر از الله بتهایی هستند این بتها مودت بینکم اینها برای مفعول له است اینها برای دوستی بین شما در زندگی دنیا یعنی یک وجه مشترکی دارید با هم دوست میشید با هم ارتباط برقرار میکنید به خاطر همین بتها در زندگی دنیا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض اما در روز قیامت دیگر را انکار میکنید بر علیه دیگر اقدام میکنید یکفر بعضکم بعضا بعضی از شما بعضی دیگر را کفر میکند و نمیپذیرد و یلعن بعضکم بعضا بعضی ها بر بعضی لعنت و نفرین میفرستد اونجا میگید که خدایا ربنا آتهم ضعفین من العذاب دو برابر عذابش بده که من گمراه کرد من بیراه کرد در روز قیامت بر هم دیگه میشید و مأواکم النار جایگاه شما آتش است و ما من ناصرین برای شما هیچ یاوری نیست هیچ نصرت کننده نیست لذا در روز قیامت وضع شما خوب نخواهد بود علا ای ابراهیم علیه السلام وقتی که این تبلیغ را کرد کسی دیگه ایمان نیاورد بغیر از لوط برادر زادش فآمن له لوط لوط به ایمان آورد و قال اني مهاجر الى ربی ابراهیم علیه السلام گفت من هجرت میکنم الى ربي یعنی الى امر ربی الى حکم ربی به هر سمتی و به هر جهتی که رب من به من دستور بده لذا از اونجا هجرت کرد از عراق آمد به سمت شام به سمت شام آمد و همسرش ساره را و امتیش لوت را برداشت و اینا سه نفری آمدن تو بعضی تفسیرات که حضرت لوت خانمش هم همراه بود اگر اونجا خانمی داشته اون خانم همراه بود اما بعدا از اون قوم لوط یک خانم دیگری که اون خانمش کافر بود منافق بود خاندید انه هو العزیز الحکیم همانا اون ذات حق هم غالب هست و هم کارهایش حکمت ببین چه حکمتی در چه حکمتی در چی بود در همین هجرت ابراهیم به برکت همین هجرت است امروز هم در دنیا و در طول تاریخ دو تا مرکز بزرگ ایمان و مرکز دین ایجاد شد یکی بیت المقدس و یکی بیت الله این به برکت همون هجرت بود لذا الله می فرماید وقتی که هجرت کرد ما بهش عطا کردیم سختی تا هجرت است بعد از اینکه هجرت میکنه انسان بعد از اون فراخی شروع میشه بعد از اون خواسته ها را الله تعالی برآورده میکنه چی مطابق میل میشه قبلا هیچ فرزندی نداشت الان خداوند چند فرزند بهش داد اول اسماعیل را داد بعدا اسحاق را پشت سر اسحاق بشارت یعقوب را هم داد دیگه فرزندانی که اینجا ذکرشون نیست ارز کردم بعضی میگن فرزندان ابراهیم شش تا هستن بعضی هشت تا میگویند ووهبنا له اسحاق ويعقوب ما بيو او بخشیدیم اسحاق را و بعد از اسحاق یعقوب را و جعلنا فی ذریته النبوت والکتاب این پاداش دوم ما قرار دادیم در اولاد و در نسل او هم نبوت را و هم کتاب های آسمانی را هم فرستادیم و آتیناه اجره فی الدنیا و اجر او را و پاداش او را در دنیا دادیم یعنی قرب الله ابراهیم هم نام نیکی در دنیا دارد و هم قرب الله را حاصل کرد و اجرش همین که تمام انبیا بعد از ابراهیم از نسل ابراهیم از این امتیاز بیشتر و انه فی الاخره لمن الصالحین همانا ابراهیم در آخرت الصالحین هست الصالحین عرض کردم این درجاتی هست مراتبی هست در میان انبیا اونم در بهشت لذا ابراهیم در اون مراتب بالا بالا است که در میان صالحین هست اما زالش لوط اون را برای شهر دیگر مبعوث کردیم به عنوان پیغمبر برای شهر اموره و صدوم ولوطا اذ قال لقومه وقتی که به اون قومش گفت اون قومی که از اونها زن گرفته بود در اون میان اونها ساکن بود انکم لتأتون الفاحشه شما مرتکب فاحشه میشید چنان فاحشه و چنان عمل منکر و بیهیایی که ما سبقکم بها من احد من العالمین در این چیز از شما سبقت نگرفته و پیشی نگرفته هیچ یکی از عالمیان که همون گرایی هست تمایل به جنس موافقه هیچ کسی در دنیا در عالمین این کار را نکرده این فسادی که در میان شماست خدای تعالی وقتی که انسان را و فطرتش را به سبب گناه و معاصی بیش از حد خراب میکنه اون از همون مسیر انسانی بماند که از مسیر حیوانی هم خارج میشه لذا این فاحشه چیه بیان فاحشه اینکم لتأتون الرجال آیا شما پیش مردان میایید و تقطعون السبیل تقطعون السبیل یعنی قطع راه میکنید راه را بندید راه را بندید برای چی بعضی گفتند که دوتا مریضی داشتند یکی همین جنس بازی هست عمل لوات هست و یکی اینکه قطع الطريق بودند راه زن بودند و تقطعون السبيل یعنی يعني قطع الطريق هكذا في الدر عن ابن زيد اما دومین توجیهی که ذکر کردن مثل همون اولی هست اولی چی بود؟ لتأتون الرجال تقطعون السبيل به همین منظور راه را میبردید که اگر مسافری اگر افرادی که به دردتون بخورد با اونها را بالاجبار با اونها همین عمل را انجام میدید تقطعون السبیل به این معنی هست پس بعضی گفتن تقطعون السبیل بالقتل و اخذ المال کما هو عمل قطاع الطریق این یک تفسیر وقیل اعتراضهم الصابله بالفاحشه در راه معترض می شدن هر کس که می با او همین عمل بیهیایی را انجام میدادند، و تأتون فی نادیکم المنکر در جلسات خودتون منکر انجام میدید ببینید این یک مرض دیگه بود انسان وقتی که از کردم از حد و از مسیر خارج بشه نمیدونه نیاز جنسی خودش را چطور برآورده بکنه اینها نه اینکه بعضی در گذشته فساد داشتن فساد اخلاقی اما فساد خودشون را مخفیانه انجام میدادند. اینها فساد خودشون را علنی جلوی چشم هم دیگه انجام میدادند. چیزی که امروز در دنیای کفر هست که هر فسادی انجام میدن جلوی چشمان دیگه انجام میدند با هم انجام میدند همدیگر را میبینند اینها هم همین را داشتند و تعتون فی نادیکم المنکر در جلسات خودتون بی حیایی میکردید در جلسات خودتون ای اتیان الرجال فی مجالسهم یرا بعضهم بعضا افرادی که با اونها این کار را میکردن در مجالس می آوردن و جلوی هم دیگه انجام میدادن تأتون فی نادیکم المنکر به این معنی هست اما لوت علیه السلام وقتی که این قباحت را شناعت را زشتی را به قوم گوش کرد و یادآوری کرد قوم چه جوابی داد فما کان جواب قومه الا ان قالوا اتنا بعذاب الله نبود جواب قوم مگر گفتم بیار عذاب خدا را ان کنت من الصادقین اگر راست میگی لذا لوت علیه السلام هم دعا کرد خودشون خواستن قال رب انصرنی علی القوم المفسدین گفت بار اله مرا یاری کن بر قوم مفسد که هم اعتقادا فساد داره کفر شرک داره هم عملا فساد داره این فساد اخلاقی را داره حال عذاب میاد خاندیم نحوه عذاب را به ترجمه اکتفا میکنیم ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا ابتدا پیش ابراهیم آمدند زمانی که فرستادگان ما پیش ابراهیم بشارت آوردند خوشخبری آوردند و بعد از خب- خوشخبری بهش گفتند قالو انا مهلكو اهل هذه القريه گفتم ما هلاك میکنیم اهل این قریه یعنی ها را ان اهلا كانوا ظالمین همانا اهل اون قریه ظالم هستند ستمگر هستند خیلی ظلم میکنند ابراهیم علیه السلام ابتدا دغدغه زاده خودش را داشت قال ان فيها لوطا ابراهیم گفت در میان اونها لوط است قالو نحن اعلم بهم فيها ما بهتر میدانیم چه کسی اونجاست لوط و پیروان لوط لننجینه همه ما حتما حتما نجات میدیم و اهله اهل لوط را ایال لوط را الا امرأته مگر خانومش را همسرش را کانت من الغابرین او از ماندگاران است کسانی که باید اونجا بماند لذا فرشته از ابراهیم خدافزی کرد و پیش لوط علیه سلام آمدند ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم زمانی که رسول ما فرستادگان ما پیش لوط آمدند سی بهم یعنی به سبب اونها غمگین شد سیعه یعنی حزنه غمگین شد پریشان شد که این مهمانان اینا چرا آمدند قوم با خبر بشه الان قوم حجوم میاره نمیشناخ فرشتند سيء بهم وضاق بهم ذرعا تنگ شد به سبب اونها سینهش سینهش یعنی قلبش گرفت سینهش تنگ شد و قالو لا تخف ولا تحزن عاقبتا اون فرشتگان آخر امر گفتند لا تخف نترس و غمگین نباش إنا منجوك وأهلك. همانا ما تو هم نجات میدیم و اهل تو الا امرأتك مگر زنت كانت من الغابرین هست از کسانی که میماند از ماندگاران هست بقیتون را نجات میدیم انا منزلون على اهل هذه القريه همانا ما نازل میکنیم بر اهل این قریه رجزا من السماء عذابی از آسمان بما کانو یفسقون این علت عذاب است به سبب فسقشان تمردشان سرکشی که اینها دارند الله می فرمائے ولقد ترکنا منها آیتا بینتا لقوم یعقلون همانا ما گذاشتیم از اون قوم آیه روشنی برای قومی که عقل دارد آیه و نشانی روشن چیه همون آب سیاه هست دریای بحر میت میگند بحر لوت هم میگند امروز هم شما برید این نشانی هست جای اونها آثار اونها دریای درست شد دریاچه ای که این دریاچه لجن است سیاه است متعفن است عمقش هم خیلی زیاد هست الله تعالی این را گذاشت این در واقع یک درسی هست و الى مدین اخاهم شعیب اینا همه در واقع متفرع میشن بر اول که کسانی که بر مدعای دوم کسانی که عمل سو انجام میدن ظلم میکنند ستم میکنند یعملون سیاد هستن اونا فکر نکنن یسبقونا از عذاب ما فرار میکنند از دست ما در میرند و الى مدین اخاهم شعیبا بسوی سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم فقال یا قوم اعبدوا الله حضرت شعیب گفت ای قوم فقط و فقط الله را عبادت کنید ورجو اليوم الاخر ورجو اليوم الاخر یعنی وخشو اليوم الاخر از روز آخرت بترسید از روز معاد بترسید ای اخشى اليوم الاخر وخافوه بترسید ولا تعثوا فی الارض مفسدین نگردید در زمین فساد, فساد کنان مفسد نگردید مصلح بگردید فساد نکنید اما فكذبوه این پیامبر را هم تکذیب کردند فاخذتهم الرجفه اونا رو رجفه گرفت رجفه از از زلزلت شدیده اون زلزله سخت و بعضی گفتن رجفه یعنی سیحت جبرائیل اون جیق جبرائیل فریاد جبرائیل فاخذتهم الرجفه فاصبحوا فی دارهم جاثمین اونها در خانه خودشان سرنگون افتادن جاسم یعنی بزانو افتادن یا بدهان دهان افتادن افتادند لذا همه اینها ببین اینا همه متفرع هستند بر همون ام حسب الذین یعملون السيئات، ان يسبقونا کسانی که عمل بد میکنند قوم لوط را قوم نوح را خاندید بعد از اون قوم لوط را خاندید الان قوم مدین را خاندید قوم عاد و ثمود را میخوانید قوم فرعون قارون را میخوانید فرعون را میخوانید هامان را میخوانید همه اینها در واقع متفرع بر همون هستند که اینها بد عمل کردند در دنیا اما از پیش ما در نرفتند تک تکشون الله زد به اونها ایشون کرد فکذبوه و وثموده قوم عاد و قوم سمود و قد تبین لكم من مساکنهم برای شما واضح است برای شما اهل مکه مساکن اونها خانه های اونها همیشه می دیدن در هر سفری و زین لهم الشیطان اعمالهم دلیل گمراهی آراست کرد برای آنها شیطان اعمالشان را فصدهم عن السبیل اونها را از راه خدا از راه توحید باز داشت و کانو مستبصرین اینا بودن چشماشون باز بود یعنی دارای عقل و بصیرت بودند فهم و درک بودند ولی بالاخره این نجاتشون نداد چون خودشون را از وحی الهی مستغنی ساختند و همچنین و قارون و فرعون و هامان قارون و فرعون و هامان اینها را هم پیش اینها موسی آمد ولقد جاءهم موسی بالبینات موسی پیش اینها با بینات آمد با معجزات آمد فاستكبروا في الارض همه اینها تکبر کردند در زمین و ما كانوا سابقین اینها سابقین نبودند سابق قبلا خواندیم ام حسب الذين یعملون السیئات ان یسبقونا اینهایی که اعمال بد انجام دادن میپندارن که سابقین میشن یعنی از دست ما در میرند اونا میشن سابق و ما میشیم مسبوق شما دو نفر با هم مسابقه بدید یکی میشه سابق دیگری عاجز دیگه نمیرسه به اون لذا و ما کانو سابقین اینا سابقین نبودن که ما را عاجز کنند از پیش ما در برند بتونن نجات پیدا بکنن نه همه را مؤاخذه کردیم سبحان الله این آیات واقعا تکان دهنده است چون در این آیات خدای عزوجل عذابها را ذکر می فرما انواع عذابها در طول تاریخ برای انسانها چه های قوی چه های قدرتمند چه های ثروتمند الله می فرماید فکلا اخذناها بذنبه همه و همه را ما مؤاخذ کردیم به سبب گناهش فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا بعضی از اونها اونهایی هستند که ما طوفان سنگ را فرستادیم مثل چی مثل قوم لوط ان ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط نجيناهم بسحر شما خواندی در سوره قیامت و منهم من اخذته الصيحه بعضی از اینها کسانی بودند که صیحه اونها را گرفت مثل قوم سمود و من خسفنا به الارض بعضی از اونها بودن در زمین خسفشون کردیم فرو بردیم مثل قارون و منهم من اغرقنا بعضی از اینها اونهایی بودن که ما غرقشون کردیم مثل فرعون و هامان اینها این همه انسان ها نابود شدن ظلم نیست الله می فرمد و ما کان الله لیظلمهم الله نبود که بر آنها ظلم کند ولكن كانوا انفسهم یظلمون اما آنها بودن بر خودشون ظلمی کردند خودشون بر خودشون ستم کردند این راه عذاب را و راه نابودی را خودشون انتخاب کردند انبیا گفتند خیرخواهی کردند زد کردند یک سال نه دو سال نه ده سال چهل سال پنجاه سال بیشتر و کمتر انبیا تبلیغ کردند ولی اینها خودشون راه را این راه را انتخاب کردند پس ببینید تا اینجا همون مضمون بود ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا اینا در نرفتند اینا را خدا مؤاخذه کرد مثل الذين اتخذوا من دون الله از اینجا الله تعالی یه مثالی بیان می فرماید مثالی برای سستی و ضعف عبادت غیر الله یعنی این مسیر عبادت غیر الله خیلی مسیر سستیه راه بسیار ضعیفیه که انسان را به هیچ جایی رسنه اینا تمام این مریضی ها را داشتن این مظالم و ستم ها را داشتن این فسادات را داشتند اما جرم بزرگترشون شرک بود غیر الله را عبادت میکردن غیر الله پرستی بود حالا الله تعالی برای غیر الله پرستی مثال ذکر میفرماید الله میفرماید مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء مثال کسانی که گرفتن غیر از خدا دیگران را کارساز ببین من دون الله نگفته مثال کسانی که بطها را کارساز گرفتند بحث بت نیست من دون الله هر غیر الله را که انسان ولی خود حامی خود مشکل گشا و حاجت روای خود بداند مشمول این آیه هست مصداق این آیه هست اتخذوا من دون الله اولیاء هم قبلا خاندیم جمع ولی هست ولی به من حامی ناصر کسی که دستم را بگیرد اونهایی که غیر از الله دیگران را حامی و کارساز خود گرفتند مثل العنکبوت مثال اونها مثل چیه؟ عنکبوته یعنی اینها هیچ راه گریزی و راه نجاتی ندارند راه حفاظتی ندارند این عبادت غیر الله اونها را حفاظت نمیکنه اونها را نجات نمیده طوری که انکبوت اون خانه سستش و اون تاری که اون بافت اون تار اون را نجات نمیده اون خانه ما بقیه خانه های درست میکنیم خانه های مستحکم تری هستند نسبتا در مقابل خیلی آفات حفاظتمون میکنند باد بیاد این خانه خوبه باران بیاد خوبه سردی گرمی بسیاری از حوادث این خانه ها میتونند که یک ارز کنم دافعی باشند اما بیچاره انکبوت خانه اش نه او را سردی نجات میده نه از گرمی نجات میده نه از باد نجات میده هر مشکلی بیاد او خانهش خراب میشه و اون انکبوت آسیب پذیر است لذا الله می فرماید اتخذت بیتا این انکبوت برای خودش خانه درست کرده و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت همانا سسترین و ضعیفترین خانه ها خانه انکبوت است از همه خانه ها ببین خانه مرچه از او بهتر است خانه پرنده از او بهتره خیلی بقیه حیوانات که درست میکنه چقدر محکم هم درست میکنن بعضی ها چنان لانه برای خودشون درست میکنن آب نفوذ نمیکنه چنان اصلا می این خانه خودشان را که آب هوا باران طوفان در داخلش نفوذ نمیکنه اما انکبوت نه لو عالمون یعلمون کاش اینها میدانستند اینهایی که غیر الله را عبادت میکنند میدانستند که این عبادت از هیچ چیزی اونها را نجات نمیده ان الله یعلم ما يدعون من دونه من شیء الله تعالی میداند آن چیزی که اینها میخوانند بغیر از الله از هر چیزی خدا میداند لذا مثالی که خدا بیان میفرم بر اساس علم است و هو العزیز الحکیم الله غالب است و کارهای الله همراه با حکمت و توأم با حکمت است و تلك الامثال نضربها للناس این مثال ها امثال همین مثال این مثال ها را ما بیان میکنیم برای مردم برای فهم مردم برای نفع مردم للناس لام لام انتفاض برای فایده مردم اما از این مثال ها چه کسانی فایده حاصل میکنند و ما یعقلها الا العالمون درک نمیکنه این مثال ها را مگر عالم ها عالمون بالتوحید اونایی که معرفت خدا دارند نسبت به خدا شناخت دارند خلق الله السماوات والارض بالحق در این آیه الله تعالی بعد از این مثال دلیل عقلی بر الوهیت خودش بر معبودیت خودش آخه غیر خدا معبود نیست معبود اونی که آفریدگار است اونی که آسمان و زمین را خلق کرده اونی که یکی از آثار قدرتش را شما ببینید چنانچه الله تعالی قدرتش را هر روز میبینید خلق الله السماوات والارض بالحق الله آفریده آسمانها و زمین را برای اظهار حق آفریده حق را اثبات کند ان فی ذلك لآیه للمؤمنین همان در همین ها آیه و نشانی است برای مؤمنان خب پس این مثال بود و هم دلیل بود برای مثال برای توهین و سستی مسیر شرک و دلیل برای اینکه ارز کنم که معبود فقط الله است چون خالق است اطلو ما اوحی الیک من الكتاب حال این دلیل وحی است به پیغمبر گفته میشه ای نبی من اون چی که از کتاب به شما وحی میشه شما تلاوت کن این اطلو امر بقایی هست یعنی به تلاوت ادامه بده خسته نشو کما فی السابق تلاوت کن و اقیم الصلاة اما ببینید چیزی که انسان را کمک میکنه رابطه با است نماز هست و اقیم الصلاة نماز را برپا بدار این امر مصلح است میخوای در مسیر در کارت موفق بشی نماز زیاد بخون ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ترغیب هست همان نماز باز دارد از فحشا و منکر نماز باز دارد از فحشا و منکر چطور باز دارد ارز کنم که بعضی ها اینجا اعتراض میکنند میگویند که خیلی نمازها هستند که باز نمیدارد آقا نماز خوند معصیت هم می نماز میخواند، خاند هم می نماز میخواند، حق مظلوم را هم پایمال می کند بس چطور نماز میگه باز میدارد جوابش را دقت بفرمایید چند تا جواب داره من اونی که عمده تر از خدمت شما عرض میکنم جواب اصلی اینه که حقیقتا نفس نماز اگر نماز باشه باز میدارد نماز اگر نماز واقعی باشه چی؟ باز میدارد هر کسی که نمازش او را باز نمیدارد اون نماز نمازی نیست شما دکتر تشریف میبرید دکتر میرید دکتر برای درمان شما دارو میده این داروها را به این شکل مصرف کنید شرایط مصرف را میگه قبل از غذا باشه بعد از غذا باشه چند مرتبه باشه با آب زیاد باشه از کنم با این فاصله باشه دستوراتی که دکتر میده بعضی ها عمل نمی اون دستورات را بعد میبینن که این دوا را خوردن مثلا یک داروی هست سر هشت ساعت بخورش این دارو را امروز میخوره دو روز دیگه بیادش میاد دوباره میخوره این دارو اثری دارد ندارد این دارو نمی نمیکنه خب این دارو خوب نکرد تقصیر دکتره یا تقصیر دارو هست یا تقصیر خود شخصه که اون ترتیبی که گفته شده رعایت نمیکنه لذا نماز اگر نماز باشد نماز اگر شرایط را داشته باشد این نماز تنها عن الفحشاء والمنکر از فحشاء و منکر باز می دارد اما وقتی که ما رعایت نکنیم نماز ما ظاهرا نماز باشد باطنا نماز نباشد خب این نماز دیگر از فحشا و منکر باز نمیدارد متوجه هستید پس چرا بعضی نمازها باز نمیدارند؟ دارند چون که در اون نمازها رعایت نشده اون آداب و شرایطی که الله فرموده مثلا خدمت شما عرض می کنم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمون نماز را طوری بخوان که ان تعبد, تعبد الله کانک تراه فان لم تكن تراه فانه يراك نماز را طوری بخوان که خدا را طوری عبادت کن که خدا را میبینی چون اگر تو نمیبینی او میبیند او که میبیند انسان اگر با این استهزار نماز بخواند همیشه مترصد است و همیشه احساس میکنه خدا منو میبیند من خدا رو میبینم این حالت برای بعد از نماز هم میماند چون روز پنج بار پنج بار طوری شما ادا میکنی که شما خدا رو میبینی خدا شما رو میبیند خب بین این نمازها هم این وضعیت میماند این وضعیت که بماند کسی وقتی که احساس کنه خدا منو میبیند او فحشا و منکر میکند نمی کند کسی که الله را استهزار داشته باشه نمی کند پس این نمازش تنها عن و منکر نمازی که با شرایط باشه نمازی که با رعایت آداب باشه نمازی که حق نماز در او ادا بشه لذا بعض و جواب دوم که جواب دوم هم با, با همین جواب مربوط است ببینید کسانی که نماز میخونند از کسانی که نمیخونند بهتر هستند یا نیستند قطعا بهتر هستند بعضی نماز گزاران هستند که الحمدلله هیچ گناه نمی کنند خلاف نمی کنند کلاهبرداری نمی کنند دروغ نمی گند اذیت و آزار نمی رسانند بعضی کمتر می کنند نسبت به اونایی که اصلا نماز نمی خونند پس تا حدی چون که شرایط رایت شده تا حدی نماز مانع هست بازدارنده هست پس اینکه نماز بازدارندگیش چه زمانی کامل میشه زمانی که شرایطش کامل میشه این یک جواب بود که خدمت شما عرض کردم بازدارندگی بستگی دارد به رعایت آداب و شرایط دوم جواب دوم اینه که اینجا خدای عزوجل نهی فرموده تنها نهی مستلزم انتها نیست از نهی انتها لازم نمیاد از نهی انتها لازم نمیاد ببینید شما را پدر میگه استاد میگه میگه که خلاف نکن این نهی او هست اما بعضی خلاف میکنند ببین هر چی که او میگه نکن انتها لازم نمیاد بعضی باز می آیند ولی بعضی دیگر رعایت نمی پس از نه انتحاب لازم نمی اینجا الان چی گفته قرآن این صلات تنها یعنی نماز نهی میکنه شما نماز کی خانی نماز بیت میگه ای بنده ساله دیگه فحشا و منکر نکن نماز داره نهیت میکنه داره دستورت میده نکن ولی خب بعضی ها میکنند بعضی ها به حرف نماز گوش میکنند متوجه شدی پس از نهی نماز انتها و باز آمدن لازم نیست بعضی باز میاند ولی بعضی باز نمیاند ذکر الله اکبر ذکر الله از همه چیز بزرگتر است ذکر الله بعضی گفتند عمومی هست شامل نماز میشه شامل غیر نماز بعضی گفتند نه همین نماز مراد است همین نماز مراد است ولا ذکر الله اکبر ذکر الله وجل از هر چیزی بزرگتر است والله یعلم ما تصنعون الله میدوند اون چیزی که شما انجام میدید ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن اینجا روش برخورد با اهل کتاب هستند چون مخالفان مختلفند هم مشرکین هم کفار هم اهل کتاب ولا تجادلوا اهل الكتاب شما جدال نکنی با اهل کتاب الا بالتي هي احسن مگر با همون خصلت و با همون روش و طریقی که بهتر باشد محذب باشد الا الذين ظلموا منهم مگر آنهایی که ظلم کنند ستم کنند از آنان و قولوا آمنا بالذی منظور اینه که هیچ وقت توهین نکنید چون ما به اونها ایمان داریم کتاباشان و قولو آمنا بالذی انزل الینا بگوید ما ایمان آوردیم به اون کتابی که نازل شده به سوی ما و انزل الیکم به سوی شما نازل شده و الهنا و الهکم واحد معبود ما و معبود شما یکی هست و نحن له مسلمون ما فقط و فقط تسلیم همون یک معبود هستیم ما فقط همون یک معبود را عبادت میکنیم و كذلك انزلنا اليك الكتاب این کاف برای بیان کمال است بازم ترغیب اهل کتاب است یعنی از کمال هست که ما نازل کردیم به سوی تو این قرآن را فالذین آتیناهم الكتاب یؤمنون به کسانی که ما به اونها کتاب دادیم اونها ایمان میارن به قرآن هن صالحین اهل کتاب و من هؤلاء من یؤمنو به اون اهل کتابی که شما تازه هجرت میکنی پیش اونها برید بعضی از اونها ایمان میارند اشاره به کسانی که بعدا ایمان میارن عبدالله ابن سلام و اعوانهو اما از باشندگان مکه هم یک دست ایمان آوردند که بعدا هجرت کردن و من ها یعنی اهل مکه و من هؤلاء من یؤمن به از اینها هم کسانی هستن که ایمان میآورند به این کتاب و ما یجحد به آیاتنا الا الكافرون آیات ما را انکار نمیکنن مگر کافران کسانی که در ازلشون کفر باشن اونها انکار میکنن اما اهل ایمان کنن وما ما کنت تتلو من قبله من کتاب اینجا سوال و جواب هست برای و دلیلی هست برای صداقت و حقانیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ببینید عمدترین دلیل اینه که این پیامبر نه به مکتب رفته نه درس خوانده سواد آموخته نه پیش استادی زانوی شاگردی زده نه یک خط حتی نوشته ولی این مطالب زیبا مطالب علمی مطالب پر از معزه قرآن دیگه شما میدونید چه مطالب زیبایی دارد از قصص و عبر گرفته تا مواعظ و حکم تا از کنم قوانین و ضوابط تا پیشگویی درباره آینده تا اخبار گذشتگان چه مطالبی دارد که همه مطالب مطالب بهترین لذا الله می فرماید و ما كنت تتلو من قبله من کتاب شما تلاوت نمی کردید قبل از این که هیچ کتابی را هیچ وقت شما کتاب نخواندید تاریخ نخواندید تورات انجیل را هم بلد نبودی ولا تخطه بیمینک لا تكتبه یعنی یعنی با دستت هم هیچ نمی نوشتی اذا لرتاب المبطلون در این هنگام شک میکردند اهل باطل ولی اینا نیست که اونا شک بکنن جای شک هم وجود نداره ولی هم اونا انکار میکنن بل هو آیات بینات بلکه در واقع اینها آیاتی هستند آیات روشن و بینا فی صدور الذین اوتو العلم در دل کسانی که علم داده شدند یعنی الله تعالی این آیات را بینات بودنش را چه کسانی میفهمند اهل علم اهل دانش و ما یجحد بآیاتنا الا الظالمون آیات ما را انکار نمیکنه مگر ظالم ها مشرک ها اهل ایمان اهل علم انکار نمیکنه حال خدای تعالی انتقاد دیگر از انتقادات اونها را ذکر میکنه جواب میده سرزنش بر اونها اونها میگفتن خب معجزه که ما میخواهیم چرا نمیاد و قالوا لولا انزل عليه آیات من ربه چرا نازل نمیشه بر او آیات و معجزات مقترح و مطلوبی از جانب ربش قل انما الآیات عند الله به آنان پاسخ بده که آیات و معجزات فقط و فقط پیش الله هستند من مختار نیستم و انما انا نذیر مبین من ترساننده آشکار هستم من از عذاب خدا بیم میدم کار من اختیار در معجزات نیست تصرف نیست در آیات الهی اون کار الله است اولم یک فهم الله تعالی میفرماید آیا همین معجزه قرآن کافی نیست همین الان خواندیم که این پیامبر این پیامبر قبلا هیچ کتاب نخوانده هیچ مکتوبی نداشته پیش هیچ استادی نرفته که شک بکنن شک کنندگان با وجود این چنین کتاب جامع چنین کتابی که دارای این همه محتوا هست همین آیه آیه کمی هست همین آیه کفایتشون نمیکنه اولم یکفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم آیا اونها را کفایت نمی کند آیا بسشون نیست انا انزلنا عليك الكتاب این که ما نازل کردیم بر تو کتاب را یتلا علیهم که این کتاب بر اونها تلاوت میشه ان فی ذلک لرحمه و ذکرا لقومه یؤمنون همانا در این رحمت است به اعتبار تعلیم احکام رحمت است و پند است برای اهل ایمان لقوم یؤمنون برای قومی که ایمان بیارن قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا یعلم ما فی این دلیل دوم رسالت دلیل اول رسالت خود قرآن است واقعا قرآن معجزه بزرگی برای رسول الله است شما تمام ابعاد قرآن را بالخصوص این بعد تحدیش را که 1500 سال پیش اعلام شد بیارید مثل این یک سوره بیارید تا به امروز این تحدی وجود دارد نتونستند پس این دلیل محکمی برای رسالت است و دلیل دوم خود الله گواه است ببینید گواهی الله کسی شاید بگه که ما نشنیدیم کجا خدا گفته همین که خدای عزوجل کار پیغمبر را به پیش میبره همین که روز به روز یاریش میکنه همین که وجود اینکه هیچ امکاناتی نداشت تمام دنیا را مسلط شد نه شرق و نه غرب در تمام جا این دینش گسترش پیدا کرد خو خب، همین گواهی خدا است خدا داره به پیش میبره قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا بگو کافیس الله بین من و بین شما به عنوان گواه یعلم ما فی السماوات والارض الله میداند آنچه که در آسمان هاست و آنچه که در زمین است همه را میداند والذین آمنوا بالباطل و بالله آنهایی که ایمان آوردند به ایمان آوردند و کفر کردند به الله مثل همین مشرکین اولئک هم الخاسرون اینها زیانکارند اینها ضرر کردند بعد الله تعالی میفرماید درباره اینها که برای عذاب هم عجله دارن و یستعجلونک بالعذاب چون ایمان نداشتن وقتی که تهدید میشدن به عذاب میگفت خب عذاب زودتر بیار خب چرا خدا عذاب نمیاره اونا وقتی که خودشون عذاب میخواند خودشون خواهان هستند الله جواب میده ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب اگر مدت معین نبود که مدت عذاب مشخصه تاریخ عذاب معلومه اگر اون نبود الله نظمی داره در دنیا اگر اون نبود لجاءهم العذاب عذاب پیش اونها میامد اما وقت موعود هم میاد ولا یاتینهم بغته و هم لا یشعرون ناگهان میاد اونها نمیدونن ناگهانش یا یوم القیامه هست یا یوم بدر است ظاهرین چون که بحث در عذاب در دنیا بود یوم بدر است چطور ناگهان آمد اصلا اونا فکرش را کردن یهو خبر شدن جلو ابو سفیان را میخوان بگینن حرکت کردن بعدا ابو سفیان گفت خطر رفت شد گفت نه ما میریم تو بدر خدای تعالی آورد در خوابشون در چشمشون در دیدشون مسلمانان را کم نشون داد آمدن تا اینکه خدا عزوجل اینجا ریشهشون را زد کمرشون را شکست همین ناگهان آمد از قبل اصلا فکرش را نمی کردن یستاجلونک بالعذاب باز هم سرزنش و تخویفه عجله میکنن برای عذاب از شما مطالبه میکنند و عجله میکنن عذاب را عذاب الله میفر و این جهنم لمحیطه بالکافر غیر از عذاب دنیا عذاب آخرت جهنم احاطه کننده همه کافران است اون روزی که جهنم بیاد یوم یغشاهم العذاب من فوقهم روزی که تحت پوشش قرار میده اونها را عذاب از بالای سرشان و من تحت ارجلهم از زیر پایشان و یقول ذوقوا ما کنتم تعملون الله به اونها میگه به بچشید اون شما عمل میکرد یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعة فإیای فاعبدون بعد از این الله عز وجل خطاب می کند این اینا اهل مکه بودند هم انکار میکردند رسالت را هم انکار کردن توحید را هم عذاب خواستند هم معجزه خواستند حالا خطاب به مؤمنین هست که در مکه گرفتارند در مکه هستن الله تعالی اونها رو میگه شما هجرت کنید شما دیگه اینجا نمانید اینجا دین شما در خطره یا عبادی این شرافت اول است که الله تعالی میگه بندگان من یا عبادی الذین آمنو آمنو متصف به صفت ایمان میکند این شرف دوم است یا عبادی الذین آمنو ان ارضی واسعه سرزمین من بلاد من وسیع است برید یک جایی که فقط مرا عبادت کنید فایای فعبدون فقط و فقط مرا عبادت کنید معلوم میشه که عبادت خدا اینقدر اهمیت داره و ارزش داره که انسان ترک بکنه وطن را بره خدا را عبادت کنه نه برعکس بعضی ها وطن را ترک میکنن برای رفاه اون وقتی برای رفاه میرم اونجا عبادت میسر نمیشه عبادت انجام نمیگیره چون زمینه عبادت نیست چون ارز کنم که شرایط عبادت وجود نداره لذا اینا برعکس این آیه دارن عمل میکنند کل نفس ذائقه الموت ربطش را بعضی اینطور گفتن که ما اگر برای چی بریم برای دین خدا بریم هجرت میکنیم خب از احبابمون جدا میشیم از دوستانمون از خیشاوندانمون از کسانی که دوستشون داریم الله میفهم اگه امروز جدا نمیشی فردا با مرگ مگه جدا نمیشی کل نفس ذائقه الموت هر نفسی چشنده موت هست اگر به خاطر جدا شدن جدا نشدن هجرت نمی کنی خب بالاخره مرگ شما را جدا می کند پس بهتر نیست به خاطر خدا از هم دیگه جدا بشید برید دینتون را حفاظت کنید کل نفس قتل الموت ثم الینا ترجعون سپس فقط و فقط به سوی ما برگردانده می وقتی که به سوی پروردگار برگردانده شوند اونجا بشارت هست برای کسانی که ایمان عمل صالح داشت والذین آمنوا و عملوا الصالحات آنهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند لنبوئنهم من الجنة غرفا حتما حتما اونها را ما جای می دهیم از بهشت ساختمان های غرف اتاقها را میگن که سر به سر باشند اتاقهایی که سر بسر یعنی چند طبق باشند تجری من تحتهم الانهار از زیر درخت ها و از زیر اون ساختمان هایش نهرها جاری است خالدین فیها همیشه در آن ماندگار هستند نه اونجا موتی هست نه اونجا انتقالی از جای دیگه منتقل میشن نعم اجر العاملین بسیار زیباست اجر پاداش عمل کنندگان اونایی که عمل میکنن این عاملین کیا هستند الذين صبروا آنهایی که بر مصائب صبر میکنند آنهایی که در راه هجرت صبر میکنند و علی ربهم یتوکلون و فقط و فقط بر ربشان توکل میکنند و کأی من دابت این جواب شبهی هست خوب دقت کنی اینم درباره هجرت است الله میفرماد خیلی از چارپایان و حیوانات هستن که رزقشون را با خودشون نمیبرند اصلش تفسیر مدارک بعضی دیگه تفسیران نوشته که وقتی رسول الله دستور هجرت دادن چون این سوره خدمت شما عرض کردم آخری سوره بود که نازل شد در مکه 85 پنجمی سوره است بعد از اون دیگه سوره مدنی وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دستور هجرت دادند بعضی ها بحث فقر را بعضی بحث مال را ذکر کردن ما خوب هجرت بکنیم چه بخوریم چه بپوشیم از کجا بیاریم لما امر رسول الله صلی الله علیه وسلم من اسلم من مکه بالهجره وقتی که رسول الله دستور دادن کسانی که ایمان آورده بودن که شما هجرت کنید و خاف الفقر و الضیعه اونا از فقر و از ضایع شدن و تلف شدن ترسیدن فنزلت این آیه نازل شد الله میفرما همین حیوانات ببینید حیوانات هر جمیره مگر رزق با خودشون دارند هر جمیره خدا همون جه حوالشون میکنه قبلا خدمت شما عرض کردم بعضی از این حیوانات اصلا غیر از گوشت چیزی نمیخورند گوشت شکار که شما تو سال نمی بینید خدا تعالی هر روز شکمشون را سیر می کند پس و من دابت چقدر از این چار پایان و حیوانات هستن که لا تحمل رزقها رزقش را حمل نمی کنه الله یرزقها و ایاکم الله هست که به اونها هم رزق میده و به شما هم میده واقعا الله تعالی اون چی که مقدر کرده عنایت میکنه و چه بسا قبلا بعض بعضی نمونه ها را ذکر کردم افراد هجرت میکنه خدا بهشون بهتر میده خدا نشان میده که رزقی که مقدر است در سفر باشه در حضر باشه در وطن باشه در اجرت باشه خدا میده و هو السمیع العلیم اون ذات هر چیز را شنواست و بر هر حال عالم و آگاست ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ان دليل عقلي هست اما دليل عقلي على سبيل الاعتراف من الخصم الله تعالى می فرماید که از اینها بپرس خالق کیه میگن الله مدبر کیه متصرف کیه میگه الله شمس و قمر را کی مسخر کرده میگه الله خب وقتی که همه چیز را قبول داری الله چرا از عبادت الله منصرفی چرا پس غیر الله را عبادت میکنی وقتی خالق الله است فقط خدا را عبادت کن وقتی رازق الله است فقط خدا را سجده کن فانا یوفکون کدام سمت و سو اینها چی میشوند از توحید منحرف کرده میشوند به انحراف کشیده میشوند ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض اگر بپرسی از اینها چه ذاتی آفرید آسمان ها و زمین را اون آسمانی که از اون آسمان باران میاد و اون زمینی که از اون زمین نباتات و رزق شما رشد میکند و سخر الشمس والقمر و چه هست که خورشید را و ماه را مسخر کرد تابع شما قرار داد لا لیقولن الله میگویم حتما حتما الله است حتما میگویم الله است ببینید بعضی از مفسرین این را آیه با ما بعد و ما قبل به این صورت رب دادند بعد از این هم یاد الله یبسط الرزق قبل از این هم بحث رزق بود نه و کای من دابت لا تعملو رزقها الله یرزقها حال رزق را کی میده الله میده از اینها بپرس من خلق السماوات التي منها الامطار والارض التي منها النباتات اون آسمانی که از اون آسمان چی میاد باران میاد اون زمینی که در اون زمین گیاهان میروید و سخر شمس اون خورشیدی که التي منها خورشید میتابد از کنم میوه هست حبوبات هست همه چی میشه میرسند التي منهن نزاج والقمر ماه میاد ماه وقتی که به این میوه بخورد و به این نباتات و حبوبات حبوبات التي منهن نماء ما هم تاثیرات خودش را دارد تاثیر ماه اینه که رشد میکند وقتی که ماه بر اونها بتابد رشد می کند پس ببینید همه اینها اینها برای چی مسخرند برای رزق و روزی شما هم شما از رزق می ترسید فانا یؤفکون به کدام سمت اینها به انحراف کشیده می شوند لذا الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر لا این دلیل دیگری بر توحید است یا مرتب بر گذشته میشه بر دلیل گذشته الله فراخ میکند رزق را برای هر کسی که بخواد از بندگان خودش و یقدر له تنگ کند برای او ان الله بكل شيء علیم همانا الله نسبت به هر چیز علیم هست آگاه هست ولئن سألتهم من نزل من السماء ببین همه دلائل در راسته رزق هستند چون بحث اجرت تو بحث رزق است ولا ان سالتهم اگر از اینها سوال کنی من نزل من السماء چه کسی از آسمان آ نازل فرمود ما ان ابرا فاحیا به الارض من بعد موتها زنده کرد به وسیله همین آب زمین را بعد از مردنش بعد از اینکه زمین خشک شده لیقولن الله اینها حتما حتما خواهند گفت الله میگویند اعتراف میکنه الله پس وقتی که اونها قبول میکنند قل الحمد لله پس بگو تمام مدح و تعریف و ثنا برای الله بل اکثرهم لا یعقلون با وجود این همه دلایل اکثر اینها عقل ندارند عقل ندارند چرا به خاطر همین تناقض گویی از یک طرف میگه الله از یک طرف میره غیر الله را پرستش میکنه خب این تناقض دیگه این از بیعقلی و خردیش است و ما هذه الحیات الدنیا این علت لا یعقلون است انسان که گرفتار دنیا بشه و مطمع نظر اون مد نظر اون زندگی دنیا بشه اون وقت این انسان مسیر را اشتباه میبرد لذا الله تعالی در اینجا تزهید من الدنیا بیان میفرماید که به دنیا دل نبند و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب نیست این زندگی دنیا مگر لهو است و لعب هست مگر بازی مگر بیهودگی و بازی چه هست و این الدار الاخره لهی الحیوان همانا دار آخرت اون دار دار حیات است زندگی همیشگی هست زندگی اصلی است لو كانوا يعلمون کاش میدانستند کاش اینها دانستند که این دنیا وفا ندارد این دنیا بقا ندارد دوام ندارد برای اونجای آمدگی کردن که دوام و بقا و وفا در اون آخرت است و بعض خدای تعالی سرزنش کنند مشرکان را اینهایی که این همه دلائل توحید برایشون گفته شد و خودشون هم دلائل توحید را همیشه بینند سوار کشتی میشند وقتی که مشکلات بزرگ میاد خطر بزرگ میاد اونجا خودشون میدونند و میگویند که خدایان ما هیچی نمی کنند اما وقت اونجا فقط خدا را صدا میزنند اما وقتی خدا نجاتشون میده دوباره شرک میکنند فاذا ركبوا فی الفلك هرگاه سوار شوند در کشتی دعو الله مخلصین له الدین صدا زن الله را در حالی که خالص قرار میدن برای او صدا زدن را مخلصین له دین ای مخلصین له الدعا قبلا درباره دین و اقسام دین عرض کردم چند معنا دارد فلما نجاهم الى البر زمانی که الله اونها را نجات میده به خشکی به سوی خشکی اذا هم یشرکون دوباره اونا شریک گیرند و برای شرکشون توجیه میکنند شریک میگن لیک فرو به ما من عاقبت این میشه نتیجه شرک اینه که شرک ناسپاسی هست به خدا و به اون نعمتی که خدا داده لیک فرو تا اینکه کفران کنند ناسپاسی کنند به اون چیزی که الله داده ولیتمتعو تا اینکه بهره بگیرند از همین زندگی دنیا فسوف یعلمون ان قریب اونها میدانند اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم خداوند اینجا سرزنش میفرماید و دلیل دیگری و لطف دیگری که خاصتا در حق این هاست الله ذکر شما اهل مکه نمی بینید در تمام دنیا مردم امنیت ندارن شما امنیت دارید همه جا چپاول است همه جا غارتگری هست اما کسی جرأت نمیکنه به بلاد حرم چپ نگاه بکنه چون میترسند نتیجه ابرهه را شنیدند لذا این نعمت نعمت خدا بر شماست شما چرا سپاسگزاری نمی کنید اولم یرو آیا نمی بینند انا جعلنا حرما آمنا ما قرار دادیم این را حرمی امن در حالی که و یتخطف الناس من حولهم مردم از اطرافش ربوده میشوند ربایش انسان ها کشته میشوند مالشون غارت میره چپاول میره ولی اینا را خدا به خاطر این مرکز توحید حفاظت کرده بالباطل یؤمنون و بنعمت الله یکفرون آیا اینها به باطل ایمان میارند باطل چیه کفر شرک و بنعمت خدا های خدا را ناسپاسی میکنن ناشاکری میکنن همین ها که خدای تعالی خلقشون کرده رزقشون میده امنیتشون داده سلامتشون داده اینا را همه را ناسپاسی میکنند انکار میکنه از اینها ظالمتر کسی نیست از اینها ستمگرتر کسی نیست و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا چه کسی ظالمتره از اون انسانی که افترا میگوید بر الله دروغ او کذب آیاته لما جاء افتراشون چی بود افتراشون این بود که غیر الله را عبادت میکردن میگفتن خدا به ما دستور داده فرشتگان را عبادت میکردن میگفتن اینا دختران خدا هستن بتها عبادت میکردن میگفتن معاون و نائب خدا هستن همون چیزی که اهل خرافات امروز میگن بعضی از انسان ها را صدا میزنه فریاد میزنه میگه در این منطقه خدا به اینها تصرفات داده این افتراء علی الله کذب امینه او کذب بآیاته او کذب بالحق لما جاء یکی از کذب یکی از تکذیب هر دو را دارند یا تکذیب میکنه آیات تکذیب میکنه حق را وقتی که پیشش آمده حق مراد چی است رسول الله صلی الله علیه و سلم یا قرآن او كذب بالحق بالرسول او بالقرآن تفسير ابو سعود نشته اليس في جهنم مثوى للكافرين اي جهنم نيس مگر جایگاه چنین کافرینی چرا هست کسی که اینقدر کفر کند هم به توحید کفر کند هم به رسالت کفر کند هم به آخرت کفر کند بغیر از جهنم دیگه جایی برایش وجود ندارد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا اما در پایان الله تعالی قاعده بیان میکند کسانی که مجاهده میکنند و جهاد میکنند در راه ما لنهدینهم سبلنا حتما حتما ما هموار میکنیم برای اونها راه هدایت اون را اون مسیرهایی که به خدا منتهی میشه به خدا میرسه ببین جاهدو این عام هست هر مجاهده ای را شامل میشه شما در هر مسیری جد و جهد کنید تلاش کنید نتیجه را میگیرید جاهدو شامل جهاد هم میشه گرچه سوره مکی هست ولی قاعده کلی هست هر کسی که جهاد بره و تلاش کنه تلاش کنه خدا راه پیروزی را برش هموار میکنه جاهدو کسی که راه علم را انتخاب بکنه در این راسته تلاش کنه کوشش کنه بالاخره خدای تعالی راهای رسیدن به اون علم والا را براش فراهم میکنه و تبلیغ اگر این انسان مجاهده کنه تلاش کنه فعالیت بکنه الله تعالی اون چیزی که باید بشه یعنی هدایت انسان ها هدایت عامه اون را فراهم میکنه در هر مسیری که مجاهده کنی شرط مجاهده هست شرطی مجاهده مجاهده از ماده جهد است یعنی خود را به مشقت انداختن خود را اذیت کردن نه اینکه کار را به صورت عادی و به صورت از کنم روال عادیش انجام بدی نه باید قربانی بدی خودت را بیخواب بکنی خسته بکنی خودت را به زحمت بیندازی رنج بکشی اینا هستم مجاهده برای هر کاری اگر مجاهده بشه نتیجه بیسته نتیجه مطلوبه لذا الله می فرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم آنهایی که مجاهده می کنن فینا ای فی شأننا درباره ما در رابطه ببسیدن بما ما لنهدینهم سبولنا همانا ما حتما حتما یا سوگند بذاتم ما فراهم میکنیم برای آنها راهای رسیدن بمارا ما را و ان الله لمع المحسنین همانا الله همراه است با مخلصین چطور همراه است معیت از نظر مکانی نیست بلکه معیت از نظر قرب و رضا هست لمع المحسنین به اعتبار چی؟ به اعتبار قرب و رضا یعنی خداوند عزوجل با محسنین با مخلصین هست یعنی قرب خدا را حاصل میکنند رضای خدا را حاصل میکنند خوشنودی پروردگار را حاصل میکنند صدق الله مولانا العظیم